Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Despois de escoitar a Carlos Ares este... Mm, bueno, fenómeno da música en Galicia, porque é un rapaz tan noviño da noviño. Hombre, un rapaz con 15 anos. 15 anos. Vale. Vamos a falar agora un pouquiño do do aspecto do ambiente, do lugar, do sitio onde nos eh, atopamos ali en eh, o día 25 de agosto en Quinta de Cancelada. De verdade que mm, eu pasino de maravilla e disfrutei moitísimo, non tiña estado naquela zona Eh, mm, bueno, pues tamén vimos algúns amigos de por aquí, estuvo sí. un cociñeiro que está traballando Exactamente. <laughs> Eh, eh, ¿no? aquí en Barcelona, sí. Que de Sebane, me parece que dixo, eh, non? Sí, de, Seba, eh, de Sebane e ali quita de Cantelada, Sebane de Quintao, algo así es. Exactamente. Dunha aldea ali preta. De preta. Bueno, fálanos de eso que tú coñeces la zona. Hombre, como a como... Madamán, <laughs> casi, sí, non? Sí, bueno, a mí fíceme moita ilusión poder te levar a donde eu chorei por primeira vez, que viras aquelas así, eh, que viras aquela serra, que viras aqueles eh, aqueles carreiros e aqueles sitios onde donde eu practiquei moitas outras veces, uh -huh. pasexei bastante, pero despois cando saímos a noite, hmm. que nos fizes o noso camiño longo, sí. pero despois falando con meu irmán, dicía que vosotros tiñais que desviar de un sitio, desviaste vosotros. Ah. Que ben sair, pois case o mismos, dice, non ven sair ao mesmo sitio, se non ven sair, pois máis preto a Becerreá, que era onde eu quería sair. Ajá. Pero bueno, de todas formas... A verdade é que aquela zona aínda que se coñeza moi ben, seguro que compre pateala moitísimo, posto que hai moitos... Moitas subidas e baixadas. É iso, é, é o que, é o que iba a E Como digo a veces, e dicen a veces na televisión, confúndenos. Sí, no, pero a, a verdade é que hai moitos vales, Sí. Eh, entonces, eh, lóxicamente, hai que sub, subir a baixar moitísimas sí, sí, zonas, sí. pero cualquera delas é preciosa, eh? Sí, sí. Cada, todas eh. esas eh, zonas teñen unha vegetación eh, exuberante, eh, extraordinaria, e eh, gracias a Dios falando sin baixiño, sí. ina non queimaron demasiado por ali. Bueno, houve algunhas zoas que non pudamos ver, pero hai algunha zona que xa estaba queimada. Mm. Que xa estaba queimada cando bueno. nós estivemos ali pero digoche que aquelo, pois, que aprendín a través de ti a dibuixar os colores que ali se atopaban, que se atopaban hasta nove colores. Sí, bueno, bueno, sí, esas son mm, tonalidades, é dicir, eu cando fixe unha das fotografías, mm -hmm. te, de, de, de, conta, sí. despois pasei ao, eh, o ebook e miramos ali un, un rapaz que había ali tamén, e outro máis que é un artista tamén, eh, empezamos a, a contar o as, as, as tonalidades do eh, color da cor verde, están sí, só. E, de verdade que non, non era capaz de, de, de saber a cantidad delas que había. Moitísimas. Pero, pero moitas. Eh, bueno, bueno, que contamos precioso, nun momentiño, precioso. cando íbamos paseando ali por o sendeiro, sí. Sí, que nos, contamos nove. Que nos enseñou precisamente o, o, o don Antonio, Esa, o, o presidente da Asociación Castaño Nogal, que eh, estivemos ali camiñando un pouquiño un, por, por o sendeiro para eh, que nos foi indicando por onde andaba. Exactamente. Co día seguinte ou pro outro viña este, que deron, por certo, foi televisión... Bueno, española, varias. Eh, fora, pero televisión española foi, pero lá, deron un anaquiño de... Bueno. Na, Foron Pero varias bueno. televisións, xa era hora de que algúns medios de comunicación algo. se fixeran eco de, de, de, de ese traballo tan extraordinario que están a facer. Me parece que eh, quedaron contentísimos todos os voluntarios, posto que mm, bueno, segundo lle dixeron a, a Antonio, pois queren algún deles queren recuncar. Por certo, hai algún que recunca cada ano. Sí, sí, hai, hai un que leva tres anos. Se leva tres anos facendo. E entón, pois, a mí o que me fizo gracia foi cando despois a tardiña, cando daba a caer o sol. Mm. E veixo vir xente, e veixo vir xente. Ah, sí, que incluso, aquello, sí. E despois estaba todo moi ben organizado porque incluso estaba había un médico, sí. había a cruz, eh, estaba a, había ambulancia, estaba a cruz vermella, despois estaba tamén pola parte de, delega, de, de delegación do goberno había membros da Garda Civil. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, todo eso, eu vin todo moi ben organizado, moi ben moi ben sí, feito. Sí, sí, home, teñen ali moita axuda entre eles mismos, teñen xente moi capacitada e moi preparada para todo isto, non? Que eu que... o primeiro día o día o ano anterior cando fora que fora que dera Alfredo tamén ali un concerto, pero eu fun que despois me poiden quedar e todo. A min deixoume unha mm, un pequeno mal sabor de boca a cando lle a unha persoa xoven e era dalí. Mm. E lle digo, aí, onde van a facer ese concerto e tal? E o vira que fizeran o día antes, pois fizeran un algo de... Había un pequeno escenario e díxome que tocaran a gaida e tal. E, di, e eu cando me dixo así, ah, é a arriba na escola. Mm. Como querendo dicir, e iso que é? Mm -hmm. Como se Como non lle daban importancia, ah, vamos. Sí, non lle daban a importancia que ten. Pero este ano tú, wow, por lo menos o que nos te, eh, comprobamos ali era un volumen de asistencia moi alto, moi grande, moi alto. Sí. A verdade é que os que participamos no xantar xa éramos moitos. <laughs> Sí, Ese, exactamente, o xantar xa foi moi grande. Pero que pero, despois había unha honra moi boa, como mm. era a señora Ela, eh, Villar Janeiro, Elena, Elena, Elena Villar Janeiro, sí, sí. e o seu marido que, o seu Suso. marido, Suso. Exactamente que tamén, eh, por certo, que eu foi ese mesmo día foi onde descubrín que nacera ali o ex-presidente que xa é morto Cacharro Pardo. Ah, e o da Diputación. O da Diputación, bueno, sí. sí. E outros máis. Pero hai uns elementos buenísimos ali para poder pois ir a visitar, recordalos, elementos como son muiños descubertos, pontes descubertas. Sí. Eh, e despois ver a clase de natureza que hai entre uces, toxos, xestas, eh, carpanzas, castaños, así. Ah, castaños eh, eh, carballos... E nogueiras e, e, nogueiras, ablairas, eh, en fin. Sí, sí, e eh, tamén sí. había, o que me facía gracia a mí, o que fixo gracia a mí, foi a, a, a granxa que había de porcos celtas. Ah, sí, tamén aí había unha granxa elite. Bueno, a explotación gandeira elí seguramente que te que ver bastante por aquela zona, non? Sí, bueno, ali, aí ali... en sitios, pero mm. elí elí outro cantar. Mm, falar elí de grandes ganderías ou deso, ali eh, menos mal que hai xente nova, pero hai moita xente que non queren, ya que non tiña que ser parque. Sí, sí. Para que estuvera mellor cuidado. Ah, tamén, tamén, tamén pode que ser. Que ti ben sabes que eh, eh, como dixo Antonio que encontrara moita xente aquí gran defensora do que é a natureza. Hombre, claro. E ali aquilo tiña que ser xa parque. Parque natural. Parque natural. Sí, que é o que están pretendendo facer. Me parece que algúns están traballando sobre eso, ainda que a información, como non chega o suficiente, non é abondosa, pois a xente é un pouco reticente, seguro, eh, a poder dar ali, mira, o brazo mira, a torcer. a xente, ¿no? cando lle falan de parque natural, entón xa pensan que lle van quitar a casa, que lle van quitar hasta a cama. Ah, no, e é todo o contrario. Claro, claro, claro. Eu como lle dixen a un señor, e dígula aquí tamén e repito, dígolle, mire, primeiro que a xunta, que é o máis preto que ten, non sabe onde está isto. Posiblemente. Dice, non sabe onde está. Se si o le invitan a unha, a unha laconada, quizás aparezca algún. E, e o centro e o goberno central menos aínda, porque o goberno central pensa que Galicia é Santiago solo. Posiblemente, e as súas rías. E as súas rías, e o marisco. E despois o resto xa non existe. Non, a verdade que eu volvo a repetir o mismo que dixen, dixen comezo, non estivera naquela zona, sí que pasara por San González, mm, fixen, sí. o, fixen o camiño de Santiago en bicicleta por ali, mm, pasei, mm -hmm. pasei por unha zona parecida, por o Cebreiro, lógicamente, por, pero que aquela zona que eh, tive fixeche coñecer moitísimo máis polo miúdo, porque senón solamente iba a Quintá, ah, pero a verdade é que fun ver algunha zona máis, algún o Liñares e outro, eh, e os seus, seus arredores, eh, de verdade que quedei asombrado, eh, mm, pois moi moi agradecido por o, porque disfrutei moitísimo. Seguro que no, no inverno aínda é máis bonito, ou agora no outono que cambia tamén outros, eh, outros pois pues no outono, agora no outono esos colores amarelos, ah, ese, outros colores ese, tamén, ese sí. atardecer que xa perde mm. e esos cores que están collendo as árbores, como sí. son os xa non tanto ocres. castiñeiro, eh, eses colores ocres, sí. pero sobre todo que o carballo, Marrón, as vidueiras, sí E o, sí, sí. o Castiñeiro tamén vai sí, perdendo, sí, sí. pero Xa, perde máis tarde. Claro. É o último do outono que perde as súas os seus cores. Vale. Entón, pois, aquilo si sí é fermoso. Na primavera... E pois no fondo, e, e ali no fondo están os Ancares, non? Aquela, sí, sí, sí, aquel... a, a montaña que hai de frente é os Ancares. Aquilo era... Aquilo divide, divide Asturias, a man esquerda, a man dereita uh, eh, os Ancares do Bierzo, uh -huh. Leoneses, vamos. Exactamente, Pero leoneses. Que que din leoneses, pero que algunos dicen, que no son leoneses, que son bertianos Que en sí Ponferrada... República Independiente. Exactamente. En sí <laughs> Ponferrada tenía que ser capital de provincia. De Galicia. Sí, eh, de Galicia. <laughs> De sí, Galicia. porque a maior parte da xente, eu polo menos a tempo que estiven ali, as veces que pasen por ali por Ponferrada, falando en galego, a xente sí, entende... Sí, sí, sí, falan en galego, pero eles dicen que son vertianos e que tiña que ser a capital do Bierzo. <laughs> Sí, posiblemente, posiblemente. E eu, eh, Villa... eu estaría con eles. Pero os de Villafranca tamén queren. Os sí, os de Villafranca tamén queren, queren que ser... sea capital. <laughs> Sí. Pero bueno, sería a segunda capital do Bierzo. Bueno, a verdade é que aquela zona é preciosa. Sí, sí, sí. Eu, nos recomendamos a toda a xente que, que se chegue por ali. E, bueno, é se poden facer ese sendeiro que recuperaron uh mm-hmm. -huh. eh, estes mm, eh, da asociación Castaño, Castaño Nogal, Nogal pois que o fagan porque Ademais, van a eh, disfrutar. Eh, mira, o día seguinte de estar ali atopeme con xente catalana que iban por primeira vez ali e acampaban. Uh -huh e dicían non saben a maravilla que teñe. Claro que non. Claro. Dicían, eh, había unha señora que solamente dicía, dice, esto de ter libertad, esto de ter non sei que, esto de ter non sei cuánto, que non se pagaba con diñeiro. Claro, claro. Que aquelo non era pagado con diñeiro, sobre todo o que era, pois, o ambiente tan natural como era, mm. despois que isto. O que máis extrañaba era, dicía, a xente que ten aquí ganadería compro, vai comprar o leite á tienda, cando o ten na casa. Pois é, verdad? Sí, sí, sí. Que lle sí. fizo gracia iso. Sí, sí, porque non é o mismo Porque claro, uh, uh, como lle dixemos a leite aquí sale forte, sí. hai que fervela, hai que claro, claro. eh darlle certos procesos, e así xa compran con esos procesos feitos. Claro, claro. Non se traballa tanto como antes. O que o que tamén quedei sorprendido eh gratamente eh, mm, dos traballos que fixeron os, os voluntarios e eh, a participación no ambiente do povo, non? Porque ah, sí. hasta fixeron pan eh, e ligandeles Exacto, e todo, sí, sí, eh, sí, sí, sí, Eh. Fixeron pan, fixeron... Home, ten en conta que daquelas rosquillas que comemos na mesa eran feitas por unha dona de Lín. Sí, sí. O pan era feito de Lín. Sí, sí. A empanada feita de Lín. E despois... E os, e os licores. E os licores tamén eh, feitos ali. A tenreira da zoa. A, a carne de porco, tamén. que ben bichos tú que andaban vivos por ali. Sí, sí, sí. Pois era a de porco celta, pois tamén a que comemos. Sí, sí. E o viño era dali, o, do Bierzo e, eh, e do, do barco. E o viño ven de ali, ven eh, do barco, ven de, en fin, o do viño da, do, o Bierzo estaba ali, acabamos de mencionar os Ancares, eh, pues, exactamente, e eh, moito deles pois faen o viño pois da das uvas do Bierzo. Bueno, imos escoitar outra peza de música máis que tamén nos tivemos o privilexio de escoitala precisamente ali mm, naquel palco improvisado pero moi ben preparado. Exactamente. En Quinta un de Cancelada. Un palco natural. Moi ben preparadiño, sí, señor. En Quinta de Cancelada. Vamos a poñer un, outra peciña de música máis para todos os nosos ouvintes. Castiñeiros e nogueiras de quinta de cancelada Destes nome a un proxecto de protexer e salvala Un grupo de vos amigos a veiriña do Donsal Con xente que vende lonxe para o sendeiro rozar Nesta terra dos ancares hai moitas cousas que ver A natureza e cultura que non se deben perder Os camiños, as pallozas, temos os ríos e palleiros Respiramos aire limpo, sendeiro compañeiro Os camiños, as pallozas, temos os ríos e palleiros Respiramos aire limpo, sendeiro, compañeiro. Traballemos sempre xuntos, queda moito que facer Natureza tan fermosa non podemos esquecer Por nos chaman os muiños, por nos berran os carreiros Un río con auga pura, vamos xuntos compañeiros Por nos chaman os muiños, por nos berran os carreiros Un río con auga pura Vamos xuntos, vamos xuntos, compañeiros Acabamos de escoitar o himno que Alfredo González compuxo para conmemorar e para mm, agasallar precisamente a Asociación Castaño Noval que se titula así, Himno ao Castaño Noval Exactamente, pois in, introducindo estas, estas cosas iremos introducindo algunhas cousiñas máis dentro do, do que foi o acto de Castaño e Nogal ese día. Ah, vale, sí, sí, vamos a poder, vamos, como, gravamos as cousas que se fixeron ali, pois iremos poñendo algunhas mm, das intervencións que houbo mm, parlamentos ou e outros agasallos, porque tamén mm, entregaronse diversos diplomas de agasallos a todos os participantes neste eh, campo de traballo Castaño e Nogal internacional, como se SCI que chamo Eh, exactamente, SCI. SCI, sí. Bueno, Mm, os voluntarios recibiron cada un seu diploma, mm. tamén algúns dos que participaron poetas, por certo, volvemos a repetir, poeta entre os que hai que destacar precisamente a Elena Villarzaneiro, que foi ademais profesora naquela escola. Sí, sí, du, durante de, e era profesor, eh, foi profesora de, de, Antonio. de Antonio precisamente, que deixou moi marcado Elí, Elena Villarzaneiro sí, durante sí. non sei cantos anos, non sei se foron sete se 17. Sí, sí, sí, moi moi importante, moi importante o seu a súa participación e bueno, pois tivo a súa intervención cunha uh, poesía que nos declamou ali a todos, tamén Suso, o seu marido, tamén fixo unha intervención cun, coa participación dunha, dunha poesía, e tamén outra persona máis de da Coruña que tamén... Exactamente, un señor que... Falaxete con el, non? Exactamente, porque a mí me gusta tanto a poesía, pois falei con el, e eh, precisamente me mandou. Mandoucha? Mandou unha poesía mandoume dúas máis. Moi ben. Bueno, pois vamos a ver, a escoitar ...una participación o por lo menos una intervención, ...una primera intervención de Antonio eh, falando precisamente de mm, ...de estos agasallos que se entregaron. Exactamente. es el de los poetas, en este caso el eh, hijo, eh, el del acordeonista, el agradecimiento tiene un texto común, aunque luego se adapta, pero solo voy a leer uno, el de un voluntario y el de, en este caso, el del que hice la persona más, la presentación más breve que es José Romero González. Eh, la Asociación Nogal y Servicio Civil Internacional a José Romero González por su participación desinteresada como cantautor, músicos o poetas que colaboraron en las actividades culturales, artísticas, lúdicas, en la segunda edición del Campo de Trabajo Internacional en este caso tercero también, de la Asociación Castaño Nogal, que celebró en de Cancelada del municipio de Becerrea, provincia de Lugo, España, en agosto de 2012, respectivamente, para realizar tareas de desbroce, limpieza, mantenimiento y señalización del sendero de Quinta Río Donsal, promovido por Castaño y Nogal, de 15,9 kilómetros de longitud, con inicio en la aldea de Ocouso y finalización en Cabana del municipio de Cervantes, contribuyendo con su intervención y o participación activa al éxito de las actividades lúdico-culturales del campo de trabajo internacional, así como la autodignificación a los habitantes de los núcleos rurales de la comarca de Cancelada y vecinos del entorno de las aldeas de la cuenca del río Sal. Así lo reconocemos la Comisión Organizadora del Campo de Trabajo Internacional de la Asociación Castaño Nogal los amantes de la naturaleza, los senderistas y la gente de buena fe, de todo lo cual da fe el regidor de la asociación Antonio Álvarez González. Ciudad de Cancelada, provincia de Lugo, antiguo reino de Galicia, a 25 de agosto de 2012. José. Despois de escoitar esta peza de música para ir amenizando pouquiño a pouco este noso programa, vamos a poñer outro bocadiño máis da eh, grabación que fixemos ali. Sabes que o discurso e a participación e a intervención de Antonio Álvarez eh, foi bastante longa, pero amena con todo con eso, eh? Sí, no, fizo bastante amena, porque foi introducindo unha cousa e outra, e aparte agora me parece que o que vamos a escoitar é o nombre dos dos voluntarios, non? Ah, sí, houve unha, un, un, un momento en que eh, fixo mención a todos os participantes, eh, todos os voluntarios uh mm. -huh. do campo de traballo internacional, no, ah, que hai que eh, dicilo. Eh, exactamente. Que, mm, bueno, este xa é o terceiro. Sí. Volvo a repetir que posiblemente faca un cuarto. A verdade é que a participación mm, deste terceiro foi grandiosa, moitísimas solicitudes. Sí, desde eh, logo. Desde Madrid é onde son os que seleccionan, non? Es, en desde Madrid se seleccionan ya non, parte. Non, non é precisamente a asociación a que selecciona, no, no, no, senón no. que son os de É desde Madrid onde se seleccionan os eh, participantes. Campo, eh, os participantes e eh, aparte de eso que recibiron pois hasta correos electrónicos incluso dando as gracias Bien. de moitos participantes dos que estiveran ali o ano anterior. Exactamente. Bueno, pois pues, imos escoitar novamente a Antonio Álvarez que fai un pequeno relatorio dos participantes do ano anterior eh, quizáis tamén mm, me parece que tamén dos de este ano. Eh, e compre salientar que mm, houve moitos países de Europa e eh, de outros continentes que participaron neste grande Sí, de, de, bastantes sitios, de fuera de, concretamente, dándose fronteras fronteras españolas. Sí, señor. Imos la pois, escoitar nuevamente a Antonio Álvarez. Les voy a dar lectura primero a los nombres de la primera edición. Y los de la primera edición del año 2010, que fueron tres semanas, fueron eh, Laviere de Italia, Jan de la República Checa, Zinalda de Rusia, Pavel de Rusia, eh, Ana María de Hungría, Yana de Finlandia, Ana de Hungría, Teresa de España, Tobías de Alemania, Florian de Austria, Coldo de España, Yasmine de, de Australia, Lucas de Polonia, Antonio de España y Juan de España. De la edición de 2011 estaba Margarita de Polonia, Ana de Italia, Miroslava de la República Checa, Elizabeth de México, Zaloa de España, Laura de España, aquí presente también, eh, Darío de España, Robert de Alemania y Coldo de España. Y ahora leo también seguido los eh, nombres y país de los que están aquí, que acaban de subir al escenario. René de España, Julia de Italia, Muriel de Bélgica, Yana de la República Checa, Emile de Francia, Ayana de Rusia, Coldo de España, Miguel Ángel de España, Katy de Gran Bretaña y Elizabeth de Gran Bretaña. Como veis, gran parte de los países coinciden un año con otro. Eso significa que la sensibilidad de estos jóvenes pues, es más o menos común en estos países. Y voy a dar lectura a un correo que llegó ayer precisamente de Coldo, del amigo de Manuel, que subirá luego a este escenario a recoger también su distinción. Y dice, lo tengo aquí y se puede leer. Dice, un gran beso desde Berlín, envía Robert. Acabo de ver que estáis realizando el tercer volcán de Quintá, la tierra hermosa y mítica. Si no estuviera trabajando ya, me pondría en un avión para ayudaros ahora mismo. Yo en julio me fui a compartir un volcán a Mallorca abrimos paso para descubrir un lugar arqueológico, pero aunque todo fue maravilloso, lo que pensaba desde que he partido de Quinta eh, se ha confirmado, que no existe ningún campo de trabajo mejor que el realizado por Castaño y Nogal. Espero que todo vaya tan bien como ha ocurrido en el pasado y que el trabajo eh, llevara frutas, no sé muy bien lo que quiere decir él, él decía que cuando iba por el sendero las moras, las, manzanas, las peras, las eh, ciruelas, pues decía que no hacía falta ir a comer a casa, porque prácticamente se podía comer en el sendero. Venga, un abrazo para todos, espero viveros un día donde sea Robert. Ben, outra peciña de música e outra introdución para poder falarlles de que o seguinte corte vai a ser unha intervención nova de Antonio Álvarez dedicada a un personaxe excepcional que é unha persoa maior que sabe utilizar, empregar unha máquina de segar moito mellor que moita xente nova, non? Desde logo, porque Como ben escoitaremos despois Antonio dicir como facía, un home de 77 anos. 77, 76, que ademais manexaba aquilo como se si fosse... Eh, bueno, manexaba como quería. Como, este home, este, este, eh, sí, este home xogou moito. A parte de que gara, quero decir que el, el mm, según despois comentamos eh, con algúns dos participantes, algúns outras das persoas que estaban ali o noso carón, eh, é un home que, que vive aquelo, eh, sí, gustalle no. e disfruta mm, quizás disfruta máis vendo aquelas persoas que pasean o camiño que el me... Mm, eh, eh, o mellor disfruta tanto el traballando e ver eh, como pasea eh, pasexan aquelas persoas os camiños que eles fixeron, sí, pois iso para, para, para ele é como unha, un orgullo. Sí, sí. Para ele ten que ser un orgullo desos. E Antonio facía moito hincapié en que, bueno, que se non fora con xente como a ela, pois non poderían Exactamente, haber restaurado face... ese, ese camiño tan longo de 15 kilómetros 15,9. Exactamente, 15,9. Que parece ser que tuvieron, o arquitecto Julio, Julio López Mourinho tuvo nos, explicándonos que eh, tuvo que facer un proxecto importantísimo posto que os camiños de carro, camiños que había claro. precisamente aqueles carreros xa estaban desaparecidos. Sí, sí, sí, aquilo estaba a maleza, todo, yo, eh, ya a natureza invadido por eh, completo. inv inv eh, estaba todo invadido por completo. E entonces tuvieron que traballar moitísimo. Bueno, ya señalización, mm. eh, que bueno, que cada 20 días ou 30 as silvas sí, volven bueno, a aparecer. Volven, os, volven a salir outra vez do seu sitio pero o que nos estiveron explicando, aqueles prados que había abaixo, ah. como nos explicaban como eran, sí, sí. como estaban, que dice que di, eh, hasta non sei quen comentaba, que sería fabuloso dar un concerto elí un prado daqueles. Ah, bueno, hai unha zona, un, estás te referindo a aquel vale, non? Sí. Hai unha zona do val que ten unha sonoridade tal, tal tan tan, tan boa, líquida, tan limpa. Sí, sí, que sería extraordinario poder facer ali un concerto porque a sonoridade é extraordinaria. Bueno, Pois imos escoitar novamente a Antonio un outro corte que tiñamos aquí grabado eh, que volvemos a repetir que as nosas disculpas por si acaso algunha parte da grabación non se escoita como é debido. Adiante pois novamente con Antonio. Que un hombre de 77, 78 años sea un voluntario máis desde el primer día al último y viva esto como si fuera un voluntario que tiene toda la vida por delante, a mí me parece algo ejemplar. Y por lo tanto, para él pido expresamente el aplauso de todos los que estamos aquí outra nova introdución que ímos a facer precisamente do mm, da intervención que fixo Antonio falando dos voluntarios e eh, das persoas que participaron pertencen á Asociación Castaño Nogal e que mere paga a pena escoitalo, puesto que, bueno, aínda que en castelán mm, sí, enténdese, bueno, pero, enténdeselle moi ben o que o que quere dicir. O que quere dicir. Bueno, fala esta vez dun, dun matrimonio mm, participante na na asociación e que paga a pena mm, saber que é o que fixo. Por certo, a muller é a vicepresidente, a vicepresidenta sí, do, de da Castaño Asociación Noval. Castaño Noval, a muller deste patrimonio, que refíreme. Eh, vamos a escoitarles outra vez a Antonio Álvarez. Porque merece a pena, porque dándolle a comida ah. a esa xente, sin cobrar ningún, ningún can... Ningún centavo, sí, señor, sí, sí, sí. Bueno, que todos son moi altruistas e que mm, nos estivemos ali humildemente pois fixe, Tamén aportamos, como altruistas? Aportamos a nosa, a noso grouciño de area e, bueno, pois agora lo facer patente con este programa que estamos dedicándolle hoxe a Quinta de Cancelada. En este caso, quero que José Gegúndez Fernández, de Casa do Palacio, suba tamén a este escenario. Antes de ayer eh, envolvía e arrancaba silvas, árboles en la subida de a Cortella, a Buisán, como si fuera un, trozo de, caramelo prácticamente, ¿no? Porque de alguna manera cuando uno maneja una máquina como lo hace él, no está. Bueno, pues le abriremos expediente entonces, por si acaso. Bueno, ahora quería que subiera entonces su mujer, porque como vicepresidenta de la asociación, ella y alguna persona más que está aquí eh, es la que hizo posible que los primeros senderistas incluso algunos de los que vinieron recientemente, cuando pasen por allí les sirva alguna atención gratuitamente sin que tenga obligación de hacerlo. Y algunos de los senderistas o de los grupos como el Club Acibro, el Grupo Sungalú o del Grupo eh, de Montañismo de Ferrol eh, llegan a decir qué bien organizado lo tienen estos y de alguna manera no sabe que el teléfono, el móvil funciona y de alguna manera eso hace que la, la información en este Casa de Achá u otra, llega Buisán inmediatamente y las chulas o algún otro producto aparezca en la pista, en la, fonte, eh, precisamente para servir como una atención para que nos sigan visitando y aumente el número de visitas. Bien, pues eh, parece que han marchado, ¿vale? Eh, esto, ya para cerrar, a José Ramón Vázquez Liñeiro, alma mater de la asociación, alma mater de los campos de trabajo, ¿Dónde Pero a ver, José. Sin estos dos, sin este matrimonio no sería posible ni la asociación ni los campos de trabajo. Quiero dejarlo también claro. Así que, por lo tanto, eh, lo mismo que muchas veces trasnochan preparando la comida para muchas personas altruistamente, que tampoco tiene coste para la asociación, es de alguna manera un esfuerzo añadido que aparte de la cuota, luego ese tipo de actos son los que hacen ganar amigos precisamente para que sigan cooperando con nosotros. A ambos, gracias. Muchas gracias. Radio Curnallá, 104.6 FM. Continuamos. Ya nos quedan poquitos minutos para poder rematar este nuestro programa de este programa especial dedicado a Quinta de Cancelada que, bueno, pues es un anoso agradecimiento a Antonio Álvarez y a toda la Asociación Castaño Nogal. Por cierto, Antonio Álvarez eh, pertenece a Casa de Cha. Sí, a Casa de Cha. Casa da Chá. Tenemos que preguntarlle un día un que chamemos por teléfono e falamos con el ou que aproveitemos cando veña por aquí para que nos explique algo sobre esa casa, porque sí. por certo, a verdade é que aquela construción é unha construción especial, non? eh, vimos a rectoral que mm, ten donde que ten de frente mesmo da casa del, sí que aquela catedral ten, ademais, é do século XVII, sí. según teño entendido, ah, sí, a construción... Exactamente, a construción eh, do século XVII. E agora, bueno, parece ser que está destinado aquilo para fumar os chourizos, a, sí. digamos que... O que é a lareira. A lareira, o, sí. o que é a lareira. Porque temos que preguntarlle a, Anto a Antonio cando cando o la topemos ou ben aquí ou ben por teléfono. Sí. Que foi can, quintade cancelada hai tempos. Sí, sí, porque ten noticias de que precisamente cancelada foi sitio de paso de algunha calzada romana tamén. De algunha calzada romana e aparte deso foi sitio, mmm, se si non teño mal entendido, un sitio donde se iba a buscar precisamente a sal para poderen salar os porcos cando se facían as matanzas. Ajá. A ver, foi un sitio de centro de comercio, a ver. Ah, temos sí, que preguntar. Debe ser debe, debeu ser moi importante esa zona, non? Exactamente, debeu porque... ser moi importante. Bueno, si saíron persoas como él e outros que e outro... xa falaremos deles. Por certo, me parece que tivemos a intervención dun poeta que é un poquinho longa, pero o mellor somos capaces de, de escoitala. Vamos a poñer outro bocadiño máis de música e buscamos na nosa grabación a ver se si somos capaces de rest, recuperar esa, esa grabación. Vamos alá.